Mante, do you hear me well? Yeah, we can hear you now. Yeah. Nam mô Buddha Yat, Nam mô Dhamma Yat, Nam mô Sangha Yat. Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. Before the Dhamma talk, may Sayadaw kindly give us the three reverses, the five, and the eight sila. Chúng con xin kính đảnh lễ Ngài Sayadaw. Chúng con xin kính chào đại chúng Trước thời phát thoại, chúng con xin kính thỉnh Ngài Sa Gia Đo Từ Bi, truyền tam quy ngũ giới và bát quan trai giới và mười giới cho chúng con. Dear Sayadaw, we would like to invite Sa Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Sabha Vasa Sutta Part 6. The lecture will last one and a half hour. And we would like to invite Bante Pawaradamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayado Từ Bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Kinh Tất Cả Các Lậu hoặc phần xấu Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con cùng kính thỉnh bàn tê Pháp Thắng Từ Bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa tu, sa tu, sa tu. Aham Bande Aham Bande A à. Bhattisarane Nasaha Panchasilam Panchasilam Athanga Samanagatam Athanga Samadagatam Ubosra Silam Ubosata Silam Dasa Babaja Silam Dasa Papaja Silam Dhammayasami Dhammayachami Naugangadawa Anugahang katwa. Kaneta. Silang data. Me bande. Me bande. Tiyambi. Turiyambi. Aham bande. Aham bande. Ranena saha. Tisaranena saha. Cha silang. Bancha silang. Enga samanagam. อาจารย์ดาสัมมาทัตตังปัสสะสีลัง อุปสัทธาสีลังอาสาปปัจจสีลังดาสาปปัจจสีลัง ดัมมังยาจามิดัมมังยาจามินกหังกัตวาอนุกหังกัตวาสีลังเดชะสีลังเดชะเมบันเดเมบันเดปฏิยัมปิ Dadiyambi. Hambande. Ahangbande. À, Anena saha. Tisaranena saha. Anja silam. Banja silam. Atanga samanagatam. Atanga samanagatam. Uposatha silam. Uposatha silam. Dasa babaja silam. Dasa babaja silam. Amaya chami. Dhammang yajami. Naugahanga dewa. Anugahanga ờ. à, tua. Dandeta. Silang data. Mebande. Mebande. Dhammang wadami. Dhammareta. Nama à, bande. Modasa bhagavado, arahado, Sama Sambuddhasa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bodham saranam gacchami. Dhammam gacchami. Sangam saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Dudiyambi Bodham saranam gacchami, Dudiyambi Dhammam saranam gacchami, Dudiyambi Sangham saranam gacchami. Dudiyambi Buddham saranam gacchami, Dudiyam de tammam saranam gacchami. Dudiyam de sangkam saranam gacchami. Tadiyambi bodham saranam gacchami. Tadiyambi dhammam saranam gacchami. Tadiyambi sangam saranam gacchami. Tadiyambi buddham saranam gacchami. Tadiyambi tamam saranam gacchami. ตัิยมดิสังคัสชะนัมกัจฉามิอิสรณะกัมมนันบริบุญนัมอามาปันเตนาดิบาดาวิรามณิสิกาบรังสมาริยามิปานาติปาตาวิรามณิสิกขาบดังสมาริยามิปะเดนาดานาวิรามณิสิกาบรังสมาริยามิ adina dana varamani sikha badang samadhiyami Dhamme sumechachara viramani Badang smariyami Kama sumechachara viramani sikha badang samadhiyami Brahmacharya viramani sikhabran smariyami Brahmacharya viramani sikha badang samadhiyami Musawada viramani sikavran samariyami. Musawada viramani sikavadang samariyami. Suramiriyama jabama jachana viramani sikavran samariyami. Suramiriyama jabama jachana viramani sikavadang samariyami. Vigala bhojana viramani sikavran samariyami. Vikalapojana Veramani Sikkhabadang Samadhiyami Nacha Nacha Hida Gita Vadita Vadita Visuka Visuka Dasana Dasana Veramani Sikkhabadang Samariyami Veramani Sikkhabadang Samariyami Anaganda Malaganda. Ebana. Ờ, Wilayana. Harana. Dharana. Mandana. Mandana. Vibhusanatana viramni kavran samariyami. Vihusanatana viramani sekavadam samariyami. Ojasena masena viramni kavran samariyami. Uchasayana Mahasayana Vairamani Sikkhabadam Samadhiyami Chadarupa Chadarupa Rajada Rajada Padigahana Padigahana Ramani Sikkhabadam Samadhiyami Vairamani Sikkhabadam Samadhiyami Idame Bonyam Di đăng mê bùn nhân. Asawa kaya waham. Asawa kaya waham. Hodu. Hodu. Di đăng mê sĩ lâm. Di đăng mê sĩ lâm. Panasa. Nipanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Isaranena. Saha panasilam. Patanga samanagatam vasra silam. သာသဗဗကြစီလံဓမ္မံသာရုကံကတောပမတေနသံပါတိတံအာမဗန္တေသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓု Okay, we will continue Saba Sawa Sota. Chúng ta sẽ tiếp tục thời pháp về Saba Sawa Sota bài kinh về tất cả các lậu hoặc. Before giving a talk, we will pay respect to Buddha, the owner of Dhamma, by reciting in the Modasa three times. Và trước thời báo thoại chúng ta sẽ đành lễ tới Đức Thế Tôn là bậc Pháp Chủ ba lần namo dasa tassa bhagavato arahato samma sammabuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sammabuddhassa nam mô bhagavato arahato samma sammabuddhassa in the Savasava Sutta, we can learn the way how to remove defilements. Number one, what we have learned is uh, number one, we can remove defilements by seeing Nibbana or by seeing Bonova truth. Number two, We can remove the defilements by restraining faculties. Number three, we can remove defilements by using, by wisely using. Bằng cách chúng ta học bài kinh Sabasawasutta, bài kinh về tất cả các phiền não hay tất cả các lầu hoặc thì ở đó sẽ dạy chúng ta cách mà làm thế nào để loại bỏ được các lậu hoặc thì chúng ta có những cách như sau đó là cách đầu tiên do chúng ta thấy được khi mà thấy được niết bàn nibbana thấy được tứ thanh đế thì khi đó chúng ta có thể loại bỏ được các lậu hoặc loại bỏ được các phiền não và thứ hai nữa đó là cách loại bỏ loại bỏ bằng cách loại bỏ các tất cả những cái phiền não bằng cách chúng ta thu thúc các căn khi các căn được hộ trì các căn được thu thúc thì khi đó chúng ta có thể loại bỏ được các phiền não loại bỏ được các lậu hoặc thứ ba đó là chúng ta quán tưởng quán tưởng các vật dụng sử dụng các vật dụng quán tưởng một cách chân chính một cách sáng suốt bởi do sự quán tưởng một cách chân chính một cách sáng suốt khi sử dụng các vật dụng thì khi đó chúng ta có thể loại bỏ được những phiền não <coughs> So number three, finish or not? I'm not sure. uh, <laughs> finish at all? Yes. Yeah. Finish. Okay. Yes. So if so, number four. Uh, number four, is uh, we, we can remove defilements by being patient. Và thứ tư đó là để chúng ta loại bỏ được cái lậu hoặc bằng cách gì? Bằng cách sự bằng cái sự kham nhẫn. Kham nhẫn chúng ta sẽ đoạn trừ được cái lậu hoặc. Sometimes to remove as what chains or defilements we should be patient. Có những lúc để loại bỏ được những cái lậu hoặc, những cái phiền não thì chúng ta phải có sự kham nhẫn. So what we need to be patient, cold and hot. So the weather sometimes cold, sometimes hot. So when it happens, uh, usually people's mind may change. So we get angry or based whether uh, the mind may change. So about that, need to be patient because we cannot control the weather usually. So we need to be patient, cold and heat. Another thing is that hungry, being hungry. It will come in our life from time to time. So when we have being hungry, so we should patient. We should be patient. If not, uh, we will get angry easily. Uh, next one is dusty. So being dusty. So we may encounter from time to time another uh, thing is uh, mosquito. <laughs> here we have a lot. So once once it is dark, so many mosquito uh, will greet you from this ear or that ear. They make a sound. If you are still quiet, they will bite you. So by making a sound we brought you where brought you. Hmm. So so those things were like uh, some people who are who are pushing the phone. <laughs> so they are very quiet. So mosquito like it. Mosquito like it. So uh, usually at that time we may get angry. So what we need to do is uh, we should be patient. We may go into the mosquito nets, or we may be patient. So uh, the mosquito will not care about your anger. This is a very small one, but, uh, uh, but uh, don't care you. So in the same way, catch a fly or house a fly, uh, the wind sometimes strong, sometimes no wind. So another thing is the sun. Sometimes it's so hot, sometimes not enough. You cannot do anything with that except being patient. So next one, creepers. Uh, creepers. Poisonous creepers will come to you scorpion, snakes, tell <laughs> uh, insects. So those then will come from time to time. Sometimes we cannot avoid. So many people encounter only less or much. It's different. So in those time, what we need to do is being patient. Next one. Uh, badly saying. So some people without reason may say badly. So people may not say always something you like. So sometimes criticizing, blaming. So they will do. We cannot close their mouth. So there are many. So sometimes from the Facebook, sometimes from the internet. So they will say uh, this and that. <clears throat> so even we heard, oh, teaching is not correct. <laughs> something like sometimes like that. So anyway, so do be patient. If we use this one, uh, we will have less defilements. Another thing is uh, happening in a uh, disease happening in the body, uh, which is very subtle, very sharp, very difficult to be patient, unpleasant. Uh, so even may bring our life. So those things we need to be patient. So if we use it this way, so the weather or something is changing, our mind will not change. So for that, by being impatient, uh, we should remove defilements. Even we don't, uh, the weather will not change, only your mind change. In the same way, mosquito will not stop. <laughs> so only uh, you add anger more than mosquito. So like that, uh, because of this, So one of the way to remove the defilements is being patient. Yes, sir. Và bây giờ chúng ta sẽ có những cách khác nhau để chúng ta loại bỏ loại bỏ những cái về kham nhẫn kham nhẫn với kham nhẫn với cái điều gì đó là kham nhẫn với sự nóng kham nhẫn với sự lạnh tại bởi vì những cái như thời tiết thời tiết có thể thay đổi thời tiết có thể thay đổi theo chiều hướng tốt theo chiều hướng không tốt hay là chiều hướng xấu thì nó xảy ra như vậy nhưng mà khi thời tiết nó thay đổi như thế thì tâm chúng ta cũng thay đổi ví dụ như là thời tiết nóng quá tâm có thể nổi sân lên tâm thay đổi do thời tiết như vậy thì chúng ta cần phải sao chúng ta không nên nghĩa là không không nên sân lên không nên nổi nóng lên do những cái thời tiết chúng ta phải có sự kham nhẫn khi mình kham nhẫn được với điều kiện thời tiết nóng hay lạnh thì khi đó chúng ta có thể vượt qua được những cái phiền não thời tiết thì chúng ta không thay đổi được nhưng mà ừ, cái cái cái, cái tâm của chúng ta chúng ta có thể kiểm soát được chúng ta có thể thay đổi nó còn đối với hoặc là trong những cái, cái lúc mà trường hợp mà đói thì chúng ta gặp lúc này có lúc khác lần này có lần khác thì mình có bị gặp phải trường hợp là mình bị đói trong cái đời sống của mình trong cuộc sống của mình khi nào đói đói cũng làm nguyên nhân là người ta khởi sinh cái sân và khát khát cũng vậy khi khát thế nhiều khi chúng ta phải kham nhẫn đói vậy chúng ta chúng ta phải có sự kham nhẫn khát gặp những cái trường hợp mà chúng ta khát nước hay là đang khát cần muốn ờ, muốn uống nhưng mà nhưng mà chúng ta lại không có sự kham nhẫn thì sân tâm sân có thể khởi xanh trong tâm của mình và mỗi ví dụ như muỗi mồng rồi tất cả những cái loài đó ở trong rừng ở đây trong rừng rất là nhiều rất là nhiều muỗi cái loài muỗi khác nhau đặc biệt là khi mà trời mà trời trọn tối thế này á là rất là nhiều muỗi nó ra nó ra nó chào đón chúng ta và ra nó ờ, nó, nó nói lời chào với chúng ta đó và đầu tiên nó tới tới thì gì đó là những âm thanh nó bay vo ve ở bên tai chúng ta thì một số một số thì một số người một số người hành giả hay là một số người thì người nào mà đang phẩy điện thoại tập trung vào phẩy điện thoại rất là yên tĩnh và mấy con mũi đặc biệt là thích những người đang ngồi phẩy điện thoại đang ngồi quẹt quẹt phẩy, uh, phẩy cái điện thoại nó rất là thích bởi vì bởi vì sao yên nắng nó thích những người yên tĩnh như vậy còn không có làm lại không có đuổi nó đi còn khi đó thì những cái tâm, tâm sân cũng có thể khởi xanh nếu mà chúng ta không có sự kham nhẫn thì khi đó thì, thì làm sao chúng ta phải chui vào trong ngồi trong mồm thì đó là một cách để tránh còn nếu không thì chúng ta còn phải có có sự có cái sự kham nhẫn khi những gặp phải những cái điều kiện thực tế như vậy là mũi như vậy và không những là mũi chúng ta có cả ruồi này côn trùng này rồi uh, cũng là cái nguyên nhân nó khởi làm có thể khởi sinh lên cái tâm bất mãn của mình và gió nhiều lúc thì gió mạnh nhiều lúc thì gió yếu gió mạnh hay gió yếu thì cũng đó là những là nguyên nhân làm cho ờ, cái phiền não khởi sanh trong tâm nếu mà chúng ta không có được cái sự kham nhẫn mặt trời như vậy nhiều lúc mặt trời thì nóng quá nhiều lúc thì không lại thiếu ánh nắng mặt trời và những cái lúc như vậy thì chúng ta cũng cần phải có sự kham nhẫn kham nhẫn bởi sự kham nhẫn chúng ta có thể vượt qua được những cái phiền não vượt uh, được những cái lậu hoặc và tiếp theo đó là những cái loại bò sát có rất là nhiều loại bò sát sát độc giống như là rắn, bọ cạp, rồi rết vân vân, côn trùng, những cái loài có độc. Những loài này cũng có thể làm cho chúng ta uh, chúng ta gặp gặp phải những cái loài đó và chúng ta cũng phải có sự kham nhẫn. Nếu không có sự kham nhẫn thì chúng ta cũng có thể gặp uh, khởi, bị khởi sinh lên những cái phiền não ở trong tâm của mình. Và nói um, một số người và tiếp theo nữa đó là những cái người nói này nói kia nhưng chúng ta không tránh khỏi những lời nói người này nói xấu những lời nói xấu những lời nói ác của những người của những người Ờ, người khác thì một số người họ nói cũng không có lý do gì không có nguyên cớ gì nhưng người ta với dùng những lời nói xấu là những lời nói chê trách là những lời nói những lời nói phỉ báng này hay là bởi vì sao chúng ta không thể nào bịt miệng họ được họ muốn nói gì thì họ nói phải không cũng như thế bây giờ thời thời kỳ mà trên Facebook này trên internet này có rất là nhiều người họ nói cái này nói cái kia họ thỏa mãn họ cứ thích nói gì họ nói và nhiều khi là cũng không có bất kỳ cái duyên cớ gì hoặc là họ cũng cũng nói chỉ thỏa mãn cái cái lòng cái tâm tâm sân của họ thôi và bây giờ cũng nhiều người vậy họ nói là bây giờ các ngài dạy sai cũng có nữa trên mạng đó họ cũng nói như vậy thì đó là cái quyền họ thôi mình thì mình không thể nào bị cái miệng họ được nhưng mà mình có thể bởi cái sự kham nhẫn không quan tâm đến cái chuyện của họ mà cái sự cam nhẫn thì mình có thể vượt qua được những cái phiền não và tiếp theo đó là cái bệnh bệnh về thân khi mà chúng ta gặp những bệnh về thân thì thân rất là khổ và rất là khó để mà kham nhẫn tuy vậy nhưng mà chúng ta cũng phải có sự kham nhẫn tại vì chúng ta không thay đổi tình thế và chúng ta dùng cái sự kham nhẫn của mình để vượt qua được những cái lầu hoặc những cái phiền não và cũng như thế chúng ta thấy rằng với cái sự kham nhẫn thế thì do là thời tiết thay đổi tâm thì tâm của chúng ta vẫn không thay đổi chúng bất kỳ một tình huống nào thay đổi thì tâm của mình vẫn giữ nguyên tâm của mình cũng thay cũng không thay đổi và mỗi mầm nắng gió hay là thời tiết vật thực đói khát rồi bệnh tật hay là người người nói ra người nói vào người nói xấu vân vân thì tất cả những tình huống đó nếu mà có cái sự như lý tác ý tác ý đúng đắn cái sự mà kham nhẫn trong có sự kham nhẫn ở đây khan khanti kham nhẫn ở đây thì chúng ta có thể vượt qua được bỏ qua được hay là loại bỏ được những cái lậu hoặc asawa yes there though. so in a commentary uh, mentioned some examples so practitioners <clears throat> are not like uh, normal people. So some people with a little cold, their language, they, they, they, they shake. They shake, they may abandon uh, meditation. So one Tara here à, mentioned Lom Tanagatero, Sanagatero. So at that time, very cold. Couldn't touching his body, but uh, still uh, paying attention meditation. So at that time, the weather is very cold. So at that time, what he reflect is uh, logandarika niraya, The hell among the world, uh, between the world. So what is uh, the world is a circle, according to Gora's teaching. So you may do three cycles. So three cycles, like a three zero or O. So you do that. In between, there is a space. So it is there is a hell in that place. So it is very cold. So the being in that hell so they are very, very cold. So compared to that, the current coldness in the human life is very little. So Bande is reflecting that, that coldness in the hell. So some beings are suffering in that. You are not so cold. So if they think in this way, if when he think in this way, so quite comfortable to stay. So weather is uh, still cold, but the minds are not changing, still paying attention meditation. So this is, this is, this uh, the way to, to be patient of uh, one tera. Và trong à, chú giải, trong chú giải có nói về cái sự hành giả cái sự thực hành của những hành giả sự thực hành của của những hành giả thì đương nhiên sẽ là rất là khác khác với những người bình thường đối với những người bình thường ấy từ lạnh một chút là người ta sẽ từ bỏ lạnh một chút là người ta sẽ run lên và người ta từ bỏ sự thực hành thiền của mình nhưng mà trong chú giải có nói về một vị trưởng lão một vị thera một vị trưởng lão là uh, ờ, sanaka thero thì ngài trưởng lão sanaka thero này là lúc đó vì đó hành thiền thì trong cái thời tiết rất là lạnh rất là rất là giá lạnh và vì đó vẫn tiếp tục việc hành thiền và quán tưởng bắt đầu quán tưởng quán tưởng cái sự lành của cái địa ngục địa ngục không gian cái địa ngục không gian địa ngục không gian là gì đó là trong ba cái cõi thế giới ba cõi thế giới là ba cái hình hình hình tròn chúng ta tưởng tượng như ba quả bóng đi ba quả bóng mà sáp lại với nhau thì nó ở giữa nó có một cái khoảng khoảng trống ở giữa cái khoảng đó cái khoảng đó là cái chính là cái địa ngục không gian ở tại vị trí đó giữa ba cõi thế giới ba cõi thế giới thì nó sẽ có một cái khoảng trống ở cái địa ngục nằm giữa nằm giữa ba cái cõi thế giới và ba, ba cái con thế giới đó thì đó là gọi là địa ngục không gian và địa ngục không gian này thì rất là lạnh và cũng có những chúng sanh ở dưới địa ngục đó những chúng sanh ở dưới địa ngục không gian này thì họ chịu cái lạnh cái lạnh vô cùng là lạnh thì ngài quán tưởng rằng ngài trưởng lão ngài Thero này quán tưởng rằng cái địa cái lạnh của con người cũng chẳng thấm ở đâu so với những với cái lạnh của địa ngục không gian cả thì chính vì vậy nên là ngài có cái suy xét chân chính như vậy suy xét đúng đắn như vậy nên là ngài có thể vượt qua được ngài hoan hỉ trong cái sự thực hành của mình là tâm của ngài và thân của ngài vượt qua được những cái lạnh đó vượt qua được những cái khổ đó và ngài tiếp tục cái việc hành thiền của mình đó là một cách ham nhẫn mà cái tư duy đúng đắn Another one is about the heat, about the being hot. One here, after coming back uh, from the Benabada, from the arms food, after eating, so the place is very hot. So the terrace is sitting. So also sweating a lot. His disciple told him, one day you sit here, here is a cold, quite, quite cold. So the terrace is still sitting in, in the hot place. by reflecting Avici Avici Mahanirya. Avici, great hell. So the hottest hell. So some beings are in that in those hell. So it can be most of people's. It, it is possible uh, to be destination of many people. So, yes, sometimes some people uh, staying in the very hot place. So, if we reflect in this way, we are still better. Uh, we are still okay. So, we should focus our meditation. So, the weather is uh, not something we like. So, the weather we don't like, but no choice So if no choice, we may reflect in this way. We may continue our practice, our practice. Còn đối với cái sự nóng, sự nóng thì sao? Thì trong chú giải cũng nói một ngày trưởng lão, một ngày Thera là trên đường đi cứ thực về thì ngài đi về và ngài có ngồi ở tại một nơi, nơi đó rất là nóng và mồ hôi mồ kê chảy chảy ra và đệ tử của ngài mới nói rằng là thưa ngài thưa thầy là thầy có thể ngồi chỗ này chỗ này sẽ mát hơn mát mẻ hơn tuy vậy nhưng ngài Thera vẫn đang ngồi ở cái nơi đó ngồi ở nơi đóng nơi nóng ở đó và ngài quán tưởng rằng là mình ở đây mình nóng cỡ nào đi nữa cũng không thể nào nóng bằng có địa ngục Avichi là đài địa ngục ở đại địa ngục đó cũng có rất là nhiều chúng sanh ở đó họ đang thống khổ ở đó chịu khổ ở đó và cái nóng ở đó là cái nóng mà không không thể nào mà mà, mà nghĩ bàn được nó rất là nóng và Thực ra ở à, cõi địa ngục Avicii, đại địa ngục ở đây cũng là cái đích đến của rất là nhiều người, có khả năng đến của rất là nhiều người đó. Tại vì uh, những điều bất thiện họ làm và ở chỗ đó, ở ngay tại chỗ đó thì ngài có đã, đã vượt qua được, ngài đã vượt qua cái suy nghĩ như vậy nên ngài đã vượt qua được cái nóng và bất kỳ cái cái điều gì đó xảy đến ví dụ như là thời tiết thời tiết chúng ta không thay đổi thời tiết được thời tiết mặc dù là chúng ta không thích đi nữa nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta không có cách nào để thay đổi được cái thời tiết đó thì chúng ta phải quán tưởng như vậy bởi cái sự quán tưởng đúng đắn như thế chúng ta cái sự, có được cái sự, cái sự kham nhẫn và chúng ta có thể vượt qua được những cái nóng và tiếp tục sự tự hành của mình So next one is about the being hungry. Sometimes when Vainapada didn't get any food, or sometimes no water, being dusty. So at that time, what we should reflect is, so in the samsara of unknown beginning, we may have been many lives as a beta, or ghost, or hungry ghost. So because of bad karma, or the finding of food, finding water cannot get. Always being hungry, being thirsty. In the same way, there are some Vedas staying so. So if we reflect in this way, being hungry in a human life is very less. So By reflecting in this way, we can be comfortable. We can, we may be able to meditate. Còn đối với cái sự mà đói, uh, chúng ta phải quán tưởng như thế nào? Trên cái đường đi khất thực hay là trong lúc đi khất thực, không phải lúc nào mình cũng có được đầy đủ vật thực và nhiều khi không có đủ vật thực và chúng ta gặp phải, phải những cái phải đối diện với cái đói do không có đủ vật thực và nhiều khi cũng chúng ta cũng không có chúng ta khát nhưng mà không có nước thì đói và khát ở đây chúng ta vừa quán tưởng rằng trong cái vòng luân hồi samsara đó là vòng luân hồi vô tận và không có cái điểm khởi đầu thì chúng ta đã nhiều rất là nhiều kiếp chúng ta đã tái sinh vào làm ngạ quỷ là peta và do cái nghiệp bất thiện chúng ta tái sinh và làm ngạ quỷ peta và ngạ quỷ đây là quỷ đói và quỷ đói này thì ngạ quỷ này thì thiếu nước và không luôn luôn là bị đói luôn luôn bị khát không có đủ đồ ăn mặc dù đi tìm kiếm đồ ăn mặc dù là đi tìm kiếm nước để uống nhưng mà không bao giờ thỏa mãn và không bao giờ có đủ để thỏa mãn đói và khát lúc nào cũng đói và khát và cái sự đói khát ở ở cõi người ở kiếp người thì chẳng thấm ở đâu so với cái đói khát của kiếp ngạ quỷ Peta khi mà chúng ta quan sát theo cái chúng ta tư duy quan sát như vậy chúng chúng ta sẽ có được một cái cái sự thoải mái và có được cái như lý tác ý có sự uh, suy nghĩ chân chính đúng đắn và chúng ta có thể kham nhẫn được chúng ta có thể vượt qua được tất cả những đói và khát và chúng ta tiếp tục cái việc hành thiền của mình The next one is about the mosquito get fly when wind so hot sun if those are touching in our body So to reflect about the animal lives. So I think no animal have a mosquito net. Maybe <laughs> all, except some pets uh, taken care of by the people. So usually they don't have a mosquito net. Uh, so mosquito or also fly, maybe there. So in the same way, strong wind, hot wind, hot sun, always touching on their body. So sometimes beings are like that, not only us. Some, some beings are worse than us. If we reflect in this way, so as a human, may not be so bad. We can be patient. We may be able to continue our jobs. Trong trường hợp đối với mũi này, gió này, nắng nóng này và nó tác động vào thân của mình, chiếu vào thân của mình thì trong trường hợp đó chúng ta phải quán tưởng như thế nào? Chúng ta phải quán tưởng rằng những cái kiếp à, là những chúng ta thấy xung quanh chúng ta rất là nhiều những xúc xanh mà kiếp xúc xanh á, thì rất là khổ và không không chúng ta không có con vật nào mà có mùng à, có màn có mùng cả và chỉ trừ ngoại trừ là những con thú cưng những con thú cưng nó được có người chăm sóc và có mùng có mền thì đó là trường ngoại lệ thôi còn hầu hết chúng ta thấy rằng tất cả những con vật đó súc xanh đó thì không có mùng không có những cái thứ để bảo vệ nó khỏi tránh khỏi ruồi muỗi hay là gió với nắng thì tất cả những yếu tố là ruồi muỗi côn trùng rồi nắng gió luôn luôn tác động vào thân của nó và chúng sanh đó rất là khổ khổ hơn so với là người của chúng ta rất là nhiều và là là kiếp người thì chúng ta cũng không không đến nỗi tệ lắm như là chúng ta có thể chúng ta chúng ta tốt hơn rất là nhiều ở có người kiếp người tốt hơn rất là nhiều sướng hơn rất là nhiều trong so với là kiếp súc sanh và bởi vì như thế chúng ta suy xét như vậy nên là chúng ta có được cái sự như lý tác ý chúng ta có được cái sự kham nhẫn và bởi vì có được cái sự kham nhẫn như vậy nên là chúng ta có thể tiếp tục cái công việc của mình tiếp tục cái việc mà mình cần làm So next one is uh, poisonous creepers touching or biting. So in the long samsara, unknown beginning, we have been many lives in the mouth of lion, tiger, etc. So when we see discovery, uh, so lions are eating some animals, tigers are eating some animals. So in their mouth, the being in their mouth is very suffering. So we have been those lives many times as a human, so this is suffering is may not be so bad. As a uh, the people in a good destination, so not really bad. So if we think in this way, even in those time, so we may be able to patient. We may be able to do our jobs. Yes. Và đối với trường hợp trường hợp với những ờ, loài bò sát như là rắn, bò cạp, rồi ờ, con rết vân vân những loài bò sát đó, những loài con độc độc đó cắn chúng ta mà trong trường hợp chúng ta bị cắn như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Trong chúng ta phải quán xét rằng quán tưởng rằng trong cái vòng luân hồi dài đằng đẵng vòng luân hồi samsara này có rất là nhiều kiếp sống nhiều kiếp sống khác nhau chúng ta đã thấy chúng ta thấy đó những chúng ta đã từng đã từng nằm trong miệng trong miệng những con sư tử những con hổ và đó là những cái loài ăn thịt và chúng ta những kiếp sống đó chúng ta đã từng bị bắt và đang từng bị rất là khổ đau và chết trên trong miệng của những con sư tử của những con con hổ con cọp và như vậy thực sự là rất là rất là thống khổ và chúng ta thấy đó như con hổ là nó nó giết mồi giết những con khác và con sư tử cũng giết những con khác chúng ta thấy như vậy và trong những vô số những kiếp sống trong cái thời quá khứ chúng ta đã từng là như vậy chúng ta đã từng chết như vậy trên đã khổ đau như vậy và chúng ta quan sát được cái sự khổ đau của những cái loài vật hay là của những cái, cái loài vật mà đang bị uh, bị ăn thịt bởi sư tử bởi hổ như thế thì chúng ta mới thấy được rằng cái khổ của con người chẳng thấm ở đâu so với những khổ của những kiếp súc sanh hay khổ của những kiếp sống mà chúng ta đã từng trải qua và đã từng chết trong miệng của con hổ của con sư tử thì bởi vì cái sự quan sát như vậy đúng đắn như vậy sự suy tư như vậy suy nghĩ như vậy nên là chúng ta mới khởi sanh được cái sự kham nhẫn và chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái tình huống khó khăn những cái trường hợp khó khăn mà mà chúng ta phải đối diện và bởi như thế nên chúng ta có thể tiếp tục thực hành được và tiếp tục đi theo con đường của mình được. So another one Tara. When He is listening in Dhamma. Poisonous snake bite him. So, although he is knowing in that, with a Kriya mind, still listening in Dhamma. But the poison is very gross. So, spreading the, the body at that time what he reflects is his morality, which is pure from the ordination, uh, starting point of ordination. So at that time, I have pure sila. This reflection making him joyful or pity. So once they're having pity, So the Weizen is uh, back, no effective his body. So at that time, gaining concentration, increasing vipassana, got a hardship. So this is one way of reflection. Trong chú giải chúng ta lại có một uh, câu chuyện về một ngài trưởng lão, một ngài Thera nữa đó là ngài trưởng lão này đang ngồi thính pháp đang ngồi nghe pháp thì ngài bị con rắn độc cắn và mặc dù ngài biết rõ là con rắn độc cắn và độc nọc độc đang phát tán ra khắp toàn thân nhưng ngài niệm giới của mình trong lúc đó thì ngài hướng tới đề mục thiền đó là niệm giới niệm giới của mình thì niệm giới thanh tịnh bởi vì ngài thấy rằng ngài quan xét lại là từ khi mà ngài xuất gia cho tới bây giờ là giới của ngài hoàn toàn trong sạch và không có bị uh, hoàn toàn thanh tịnh và như vậy thì hỷ hỷ lạc sanh khởi và ngài phát triển được cái định của mình sau đó bởi cái có được cái hỷ lạc như vậy và bởi có xác định như thế bởi do, do sự niệm giới này nên là nọc độc không có làm hại được ngài nọc độc của con rắn không có làm hại được ngài trưởng lão Thera và ngài tiếp tục phát triển định của mình và sau đó dựa trên nền tảng của định và ngài tiếp tục để tiến tới hành thiền vipassana và hành thiền vipassana và từ từ theo hệ thống thứ lớp và ngài đã chứng được chứng đắc được tới được uh, tới đa quả a la hán và đây cũng là một cách một cách để chúng ta quán tưởng một cách để cho, cho chúng ta suy xét và quán tưởng như vậy nên là chúng ta có thể tham nhẫn được và có thể tiếp tục cái sự thực hành của mình được so even in those time uh, those teras are still working their jobs so any situation we have we should decide. We should stay with a wholesome mind. So, because uh, conditions are changing, situation may not be good all the time. So we should not wait good time. So anytime we have, we should practice. We should have a good mind. và như vậy thời đó chúng ta thấy rằng cái thời ngày xưa những cái thời đó thì các ngài trưởng lão các ngài thera các ngài đã làm như vậy các ngài đã suy xét như vậy chúng ta thấy rằng mọi tình huống trong lúc mọi tình huống xảy ra mọi trường hợp xảy ra chúng ta cố gắng để mình giữ được cái tâm cái tâm thiện và cái tâm kusala và bởi vì tất cả những cái điều kiện những cái tình huống hay là tất cả những cái điều nó xảy ra trong cái đời sống của mình không phải lúc nào nó cũng thuận duyên không phải lúc nào nó cũng đúng không nó nó hợp ý mình nó vừa ý với mình được thì tất cả mọi thứ xảy ra trong cái đời sống tất cả mọi thứ xảy đến tất cả mọi điều kiện mọi trường hợp nó xảy đến tốt tốt hay không tốt thì tất cả trường hợp đó chúng ta đều phải đối mặt với nó và chúng ta phải có sự quan sát đúng đắn bởi vì cái sự quan sát đúng đắn và chúng ta có được cái sự kham nhẫn để vượt qua nó dù điều kiện tốt chúng ta cũng chờ cũng thực hành mà không tốt chúng ta cũng thực hành không chúng ta không có chờ chúng ta không ngồi đó để chờ đến khi nào có cơ hội tốt thì chúng ta mới làm mà cơ hội không tốt thì chúng ta dừng lại chúng ta không có chờ đợi như vậy mà trong bất kỳ điều kiện nào dù tốt hay không tốt cả à, vừa ý hay không vừa ý chúng ta vẫn tiếp tục cái sự tự hành của mình đó là như, vậy là chúng ta cần phải có sự kham nhẫn kham nhẫn chúng ta sẽ vượt qua được những cái phiền não vượt qua được những cái lậu hoặc so next one is about the badly saying of others so people may say this or that way badly so at that time by reflecting the quality of patience. Giga Banaka Abhyatira stayed. <clears throat> so one time that a is giving a talk. The talk is related to Novakran like being content, uh, enjoying meditation. So because of talking, all village people come to him, give a puja, give a puja. So at that time, another Mahatera cannot be patient. jealous. So this Atira is talking in the whole night, make people noise. So blaming in this way uh, by saying so. So they have to walk together to go back their monastery about two or three miles. They have to go the same way. So jealous one, uh, blaming him, talking him. So in the whole journey. So when they are in, in the place, where there is two ways to go. So they need, at that time, they need to go different ways. So Digabanakatira, the one being impatient, show the ways. One day, this is a your way to go. So at that time, uh, jealous one not like hearing go that way. So that era, Dhamma speaker, by going in his uh, monastery, uh, his dwelling, washing his legs, uh, foot, uh, feet, sit there. So at that time, his disciple told him the whole account, the whole journey. You didn't say anything. Why? Being impatient is only my responsibility. So even one step without meditation uh, didn't see even one step without meditation. So although the others are blaming him, he is uh, still staying with meditation. Maybe listening, hearing, just hearing. Or maybe worry as a worry, feeling as a feeling, consciousness as a consciousness. The other dhammas, as a the other dhamma. So doing it in this way in every steps. So what he think, the way he think is being impatient is only my responsibility. So you can do so. Sadhu, sadhu, yes, đó. Và tương tự như thế, chúng ta có một cái lời nói. Và trong trường hợp mà chúng ta phải đối diện với những lời nói xấu, từ người khác những lời nói ra nói level và cũng như vậy thì chúng ta phải có cái sự cam nhân là chúng ta có một cái câu chuyện là đó là ngài trưởng lão một ngày trưởng lão một ngài thera khi ngài thuyết pháp ngày trưởng lão này thì ngài thuyết pháp đêm đó ngài đã thuyết pháp cho rất là nhiều phật tử và và ngài thuyết pháp ngài nói về những phẩm chất của bậc thánh về là cái những phẩm chất của bậc thánh đó là như thế nào đó là cái sự tri túc này sự ham hành thiền thích hành thiền và rất là nhiều cái pháp của bậc thánh khác nhau và khi đó thì cả dân làng dân làng đó người ta tới người ta thính pháp người ta rất là hoan hỉ và người ta đã puja cúng dường đảnh lễ tới ngài trưởng lão ngài Thera nhưng có một ngày một vị trưởng lão khác thì ở đó và vị này không hoan hỉ và không có sự khan tí không có sự kham nhẫn và cái tâm ghen tị khởi sanh vị này mới nói uh, vì vị, này mới nói rằng ô vị trưởng lão kia thuyết pháp vị vị này thuyết pháp là rất là ổn á lúc nào cũng nói về những phẩm chất của bậc thánh rồi nói về những phẩm chất đó chi túc hiểu dục chi túc vân vân thì nó làm ồn rất là nhiều rất là ồn á cái này là không đúng đắn không thích hợp vân vân rồi vị này là cái vị vị tỷ khưu trưởng lão này thì ghen tị với vị ờ, pháp sư kia và sau đó thì hai người đi cùng đường với nhau như là cùng đường với nhau để đi trở về ờ, đi sau cái, cái thời pháp thoại thì hai hai vị trưởng lão này cũng trở về thì họ đi về cùng cùng một cái chặng chặng đường và cái chặng đường ờ, mà họ đi cùng nhau đó là khoảng 2 tới 3 dặm 2 3 dặm đường thì uh, khi đó thì cái vị tỷ khưu ghen tị kia là trên cả một quãng đường đó liên tục là không có ngừng ngừng nghỉ chê trách cái vị tỷ khưu pháp sư này là nói là cái thế này không đúng rồi nói thế này nói thế kia nói tới nói lui nói vô nói ra nói rất là nhiều và tới khi á nhưng mà cái vị tỷ khưu trưởng lão kia ngài không nói bất kỳ cái gì ngài giữ im lặng trong cả một cái hành trình dài như thế và đến cái ngã đường cái ngã đường tới khi mà hai người phải đi riêng ra mỗi người về một nơi trú xứ riêng của mình thì ngài trưởng lão pháp sư này mới nói với vị tỳ khưu trưởng lão mà có cái tâm ghen tị kia rằng là thưa bàn tê thưa đại đức là con đường này là lối về à, tới chú xứ của đại đức nhưng mà cái vị uh, tỳ khưu ghen tị đó là không có ưa nên là ghen tị nên là không thích và cũng không đi theo cái lối cái lối mà vị tỳ khưu pháp sư này chỉ cho nói và đến khi đến về sau khi thuyết pháp xong rồi thì mỗi về mỗi cái, cái vị pháp sư này về cốc ngồi trong cốc của mình và khi đó vị đó rửa chân bắt đầu với rửa chân xong thì đệ tử với nói với hỏi là kính bạch ngài tại sao cả một hành trình cả quãng đường như vậy người ta cái vị trưởng lão kia nói ra nói vô nói nhiều thứ như vậy phê phán rồi chỉ trích như vậy mà tại sao lại ngài là vẫn giữ im lặng thì ngài mới nói rằng cái nhiệm vụ của ta ở đây nhiệm vụ duy nhất của ta đó là cái nhiệm vụ là là kham nhẫn thôi đó là cái nghĩa vụ phận sự duy nhất của ta và ta đã không thấy bất kỳ một cái bước chân nào ta đi mà không có cái sự hành thiền ở trong đó thì có thể là trong cái lúc hành thiền này thì vì trong lúc đi như vậy thì ngài trưởng lão không có để ý tới bất kỳ những lời nào nói lời nói ra nơi vô của cái vị à, trưởng lão ghen tị kia thì có thể là lúc đó ngài đang hành thiền đang hành thiền nghe chỉ biết là nghe thọ chỉ biết là thọ và tâm chỉ biết là tâm và hay là pháp chỉ đơn thuần là pháp thì tất cả mỗi bước chân như vậy là ngài đều an trú trong cái đề mục thiền thì tại sao như thế tại bởi vì như thế sẽ chúng ta có được cái sự kham nhẫn sự kham kham, kham nhẫn khởi sanh trong tâm như vậy thì kham sự kham nhẫn này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái phiền phiền não vượt qua được tất cả vượt qua được những cái lậu hoặc bằng cái sự kham nhẫn của mình So next one is uh, about the disease, uh, which is a suffering, difficult to be patient. which is cross, which may bring our lives. So those diseases people may encounter from time to time. So how we should deal with that. So here I mentioned about the Bhajaniya Thera. Bhajaniya here. So Bhattacharya practicing meditation the whole night. So at that time, the wind, wind disease in the arrowman came to him. So because of strong wind in the arrowman, uh, the Tera is rolling, moving in this and that side. At that time, one Tera named Badiya. pressing up and down in meditation, in the walking place. Also, dear, dear one, a kind of orientation life has the nature of being patient. So give a notice, give a notice. At that time, Varani Athera Sadhu Bande, well, well vulnerable. So he did being impatient. Not shaking anymore. The wind from the abdomen, so break, how to say, blow the abdomen, so uh, blow the in the body uh, from the navel to the to the heart. So uh, heart broken, <laughs> different from maybe something you have. <laughs> so because of wind, so at that time uh, it was very painful, but uh, better uh, removing that feeling. Removing that feeling means that maybe practicing as a feeling as a feeler, or maybe paying attention the other subject as a vipassana, maybe materiality as a materiality, mentality as a mentality, it can be so. No mentioning, uh, removing a feeling, feeling, practicing vipassana. So soon, you become anagami, non-returner. So this is one example about being patient when we have a disease. So we may have those diseases from time to time. In those time, what we should do? This is an example. Uh, we have to listen from the commentary. Và chúng ta có một câu chuyện nữa trong uh, à, con nói trong chú giải và chúng ta cần đó là một ví dụ mà chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta cần phải làm theo, đó là khi mà bệnh thì sao? Bệnh thì chúng ta gặp phải bệnh, trong những trường hợp chúng ta gặp bệnh thì thực sự là cái khổ, rất là khổ và nhiều cái khổ đó rất là khó mà chúng ta có thể vượt qua được. Nó rất là khó khăn trong cái đời sống của chúng ta, nhưng mà cái khổ này, cái bệnh này là chúng ta phải đối diện. Bởi vì sao? Nhiều lần thỉnh thoảng là chúng ta hay là nhiều lần lần này có lần khác chúng ta vẫn gặp bệnh và bệnh trong lúc bệnh như vậy thì chúng ta phải đương nhiên chúng ta phải đối diện nó và có một nói về ngài trưởng đá một ngài trưởng lão một ngài thera là khi ngài hành thiền đó, khi lúc buổi đêm ngài hành thiền cả đêm như vậy và khi đó là gió cái gió cái là cái phong đại phong đại ở trong bụng của ngài nó bị trội quá nó chạy lên nó chạy xuống và nó làm cho ngài rất là đau đau quằn quại và cái thân của ngài không thể nào ngồi yên được và cứ lắc qua lắc lại và di chuyển qua di chuyển lại và thân nó lay động bởi vì do gió cái phong đại ở trong bụng nó quá là quá là mạnh nó di chuyển như vậy thì uh, thì khi đó có một ngày trường lão khác đi qua và mới thấy mới nhìn thấy như vậy với với nhắc nhở nhắc nhở rằng là avuso hay là đạo hữu cái đời sống xuất gia đời sống tu hành của người xuất gia cái bản chất tự nhiên của cái đời sống xuất gia đó là phải có, bản chất tự nhiên đó là cái sự kham nhẫn kham nhẫn đó là bản chất tự nhiên của người xuất gia thì khi đó là vì đại đức um, này với nói là sa thu bàn tê có nghĩa là rằng ờ, là lành thay bạch ngài thì khi như vậy thì vị đó mới loại bỏ được vì đó kham nhẫn khởi sanh và vì đó loại bỏ được những cái gió hay là phong đại mà ở trong bụng của vị đó thì ở đây có nói rằng cái phong đại này nó mạnh và nó di chuyển từ bụng lên từ từ rốn và lên tới trái tim và nó rất là đau cái này rất là đau cái cái thọ này rất là đau nhưng mà khi đó thì vị trưởng lão này đã loại bỏ được cái đau này loại bỏ cái đau ở đây là như thế nào trong chú giải có nói ở à, trong chú giải không nói không nói như là trong phần này loại bỏ cái đau ở đây chúng ta có thể hiểu rằng đó là loại bỏ được tất cả những cảm thọ đó thì vì đó có thể quán đó là thọ chỉ đơn thuần là thọ hay là vì đó có thể quán những đối tượng là đối tượng của thiền vipassana ví dụ như là vì đó thấy được sắc chân đế là sắc chân đế các sắc chỉ là đơn thuần chỉ là các sắc hay là các danh pháp đơn thuần chỉ là các danh pháp hay là vì và vì đó vì đó đã hành đã thực hành như vậy và đến tới khi ừ, có thiết lập định và hành tiền vipassana và vị đó có thể chứng tới anagami có nghĩa là tới bậc thánh bất lai và như vậy chúng ta phải hiểu rằng là trong mọi tình huống xảy ra chúng ta đối diện lần này qua lần khác chúng ta gặp những cái bệnh bệnh tình thì lúc đó chúng ta đều phải có khởi sanh lên cái sự kham nhẫn kham nhẫn thì cái sự kham nhẫn này kham nhẫn này sẽ giúp cho chúng ta có thể loại bỏ được những cái phiền não những cái lậu hoặc So in this way, we can remove departments by being impatient. So I hope mosquito may not make you angry. Và bằng cách này thì chúng ta có thể loại bỏ được những cái lậu lậu hoặc hay là những cái phiền não rồi sự khám nhẫn và ngày sau đó cũng hy vọng rằng muỗi những con muỗi muỗi mồng ừ, không làm cho chúng ta sân lên okay. we should stop time is up yes sadhu sadhu sadhu say đó so time is up say đó so we have about 50 minutes say đó before oh. Q&A say đó yeah okay. Yes. Ok, so xin mời ban tổ chức để gửi câu hỏi đường link. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi từ ờ, Bhikkhu Vidya. Bạch Ngài xe đo trong sáu căn có ý căn, trong sáu thức có ý thức, con phải phân biệt được ý thức và ý căn như thế nào? Oh. Ờ, uh, ờ, Vanami said, oh, so in uh, we have the ayatana said, oh, six ayatana, the six internal and six uh, external. So we have uh, this my, uh, my um, yeah um, my base, and also uh, we have has base, and we also have eat and the uh, it so <laughs> yeah and um, yeah and my uh, My base đó. So what is the difference with my base and the uh, uh, Vinyana, the Chitta in this, in this case? So ayatana usually translate as a base. So not just that meaning. So so Manayadana you should know just as a mind or consciousness. Yes. So Vijnana Mana It is the same. It is the same. Yes. Yeah. Cái, cái chúng ta phải hiểu hiểu là cái cái xứ đây thường thường là dịch là ajatana hay dịch là xứ thì mana Ajatana mana Ajatana đó là là ý xứ ý xứ ý xứ và cái tâm cái tâm ở đây thì nó là nó là một giống nhau. Yes. Yeah. Còn bạch ngài sẽ đo cảnh pháp đối tượng uh, với là cảnh Câu hỏi thứ hai là bạch ngài xe đo cảnh pháp là đối tượng do ý thức nhận biết về cảnh pháp là gì, nó thuộc cảnh bên ngoài uh, hay bên trong mà ý thức nhận biết được ạ. Uh, ờ, Vandami said all. So in this case, in the uh, Dhatu, so uh, Mano Vijnana Dhatu and also what is Mana Vijnana Dhatu and also the Dhamma, Dhamma Dhatu. Is that Dhamma Dhatu? What is Dhamma Dhatu mean? The Dhamma object. So Dhamma object is here. What the Dhamma object here mean? Here, the Dhamma, you should translate just a phenomena. Phenomena means uh, include everything. So uh, all, all Chaita, Chitasika, Rupa, Nibbana are called Dhamma. But uh, according to the way, according to grammar way, to take meaning is uh, uh, we call it Barisesa Naya, Barisesa method. If something have been said, you should you should leave those things. You should take the others. Something uh, haven't yet said so 18 Radu, the 17 have been taken. Because of this, for the Dhamma, uh, you should take the other left. So Chedasika, uh, and uh, Satel Rupas, 16. So Uh, another thing is uh, Panyati. So those are uh, things for the Dharma. Uh, so have to take uh, something left. Although the meaning of word can cover all. Uh, there is a Myanmar saying, but I don't know for your language if we say uh, human, so all included, uh, Baiku or uh, Samrera or uh, lay people, uh, we say Manosa. Manosa is a human translated human. So, but when we combine Samrera, Baiku, and Manosa, so another Manosa not include Salmonella and Baker, only lay people. In the same way, uh, many times you may find Sadewake, Samarake in the soda. Samarake is uh, together with the Maras realm. Sadevake is uh, to, together with the Deva realm. So Mara realm will, will take uh, separately. If so, Others saying that they will gay. They were Only you should take only five instead of six. So the grammar way of taking meaning is you should take something left or you should take something uh, uh, left uh, from that USA later. So because of this, in this case, Dhamma, you should translate a phenomena, but you should take something uh, left uh, except the previous seven. So uh, the other Dhamma, you may say Dhamma Vinaya. Dhamma Vinaya. Even we say just Dhamma, or teaching. In this case, all teachings are called Dharma. But Vinaya will take later. If so, for the Dharma, only Sauda and Bidama you should take. So, uh, in this case, you should trans translation, you should do just teaching. But uh, to take things is not all. So, it is a grammar way. So because of this, about the Dharma translation, so uh, they don't know how to translate. So those are many. For example, Dhamma Ramana, out of six Aramana. Dhamma uh, Yadana, out of 12 base. Dhamma Dhadu, out of 12, 18 Dhadu. Uh, Dhamma Nubasana, out of four foundation of mindfulness. So in those cases, they don't know how to take things. They don't know how to translate. So they need to learn more grammar ways. Uh, usually those uh, can be learned in Myanmar. Uh, so maybe not in the other country or not much in the other country. Sai đó, xa đưa, xa đưa, sai đó. Yeah. Ờ, và như vậy ở đây trong trường hợp cảnh pháp, cảnh pháp ở đây, cảnh pháp là gì? Chúng ta phải hiểu đó là những cái hiện tượng, tất cả những cái hiện tượng. Nhưng mà trong cái cái nói này thực ra chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc về vấn đề về ngữ pháp. Tại cảnh pháp ở đây thì chúng ta có những cảnh trước rồi, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh ờ, khí, cảnh vị vân vân. Trừ những cảnh đó ra thì tất cả những cái còn lại, những cảnh còn những cái còn lại đó được gọi những cái còn lại được gọi là là cảnh à, cảnh pháp cảnh pháp ở đây đó là gì là tất cả những cái cetasika tất cả những tâm sở và tất cả lên niết niết bàn nibbana và 18 cái sắc tế 18 sắc tế như là à, nước này với sắc uh, uh, giới tính vân vân thì tất cả những cái sắc tế là 16 sắc tế thì với lại tất cả bao gồm tất cả những cái gì tất cả những cái panyati tất cả chế định thì tóm lại đó là đó là cảnh pháp thì trừ tất cả những cái cảnh trước còn lại thì chúng ta có là, là tất cả những tâm sở này chetasika này nibbana này rồi 16 cái sắc tế và Panyati thì tổng cộng đó đó tất cả đó gọi là cảnh pháp thì chúng ta phải hiểu như thế nào ví dụ như là người miến chúng ta có câu nói là người chẳng hạn người thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng người đây thì bao gồm là gì bao gồm đó là tất cả đó là người uh, tỳ khưu này bhikkhu này samanera này rồi cư sĩ này vân vân nhưng mà trong trường hợp này cái từ manusa manusa đây là người người nhưng mà lại trừ sao ý ở trong này khi nói từ manusa ở đây chỉ có nói về người cư sĩ thôi không có nói về tỷ khưu không có nói về sa di nhưng mà bởi vì bởi vì sao cái từ manusa là nói để trừ đi gì trừ tỷ khưu và trừ sa di ra thì cái còn lại tất cả những cái còn lại gọi là người và là manusa thì như vậy là từ từ manusa đây đó là người nhưng mà nó là người cư sĩ trừ tỷ khưu và trừ sa di ra thì chúng ta cũng phải hiểu như vậy ví dụ như nói về cái cõi chư thiên thì khi mà nói về cái uh, samarake samarake đó là cái cõi của uh, của ma vương và uh, ờ, Sadeva kế đó là cõi chư thiên thì khi nói về cõi chư thiên thì chúng ta nói về năm cõi chư thiên chứ trừ là trừ gì trừ một cái cõi đó ra đó là cõi của ma vương thì trừ ra thì nói về khi mà nói về chư thiên thì chúng ta biết là đó là năm cõi là còn lại đó là một cái điều mà chúng ta cần phải cần phải cần phải hiểu như vậy hay là khi mà chúng ta nói về trong tất cả những cái Dhammayatana đó là pháp xứ pháp xứ thì trong 12 12 cái Ajatana 12 xứ hay là pháp trong cái Dhammadatu đó là cái pháp xứ đó là trong 18 18 xứ thì nó còn lại trong tất cả cái đó thì còn lại là đó là Dhammadatu còn lại là Dhammayatana còn lại là pháp là pháp xứ hay là là pháp là pháp giới đúng không Dhammadatu thì cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta nói về tất cả về pháp pháp Dharma ở đây Dharma ở đây là tất cả các pháp tất cả các pháp nhưng mà khi mà chúng ta nói về Dharma vinaya Dharma vinaya thì sao thì chúng ta có ba ba bộ đó là tạng luật tạng kinh và tạng vi diệu pháp thì trong trường hợp này Dharma ở đây đó chính là Abhidharma và sutta đó là kinh và uh, và vi diệu pháp và kinh thì trừ ra là gì còn lại là gì còn lại là luật còn lại là vinaya thì nếu mà nói về pháp thì đó là tất cả các pháp nhưng mà khi mà nói về khi mà chúng ta nói rằng dhamma và vinaya pháp và luật pháp và luật thì trong trường hợp này pháp sẽ là chỉ bao gồm có là kinh và sutta và abhidhamma thôi thì cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta nói nói về những uh, cách cách nói khác nhau thì hay là trong khi mà trong chúng ta nói về pháp pháp có thể là trong uh, ờ, dhammanupassana thì đó là niệm pháp niệm pháp thì trong bốn bốn cái tùy niệm à, nghĩa là trong bốn cái niệm xứ thì tama nubasana thì đó là một trong những cái trừ những cái những cái, cái khác ra thì cái còn lại gọi là tama nubasana đó là uh, niệm uh, niệm pháp thì tương tự như vậy thì chúng ta phải học học là để chúng ta hiểu về ngữ pháp bali tại vì cái này cái này rất là khó đối với hầu hết là tất cả mọi nước nước khác không có dạy nhưng mà chúng ta có thể học được cái điều này tại ở Miến Điện thì dạy rất là kỹ và chúng ta có thể hiểu được thế nào gọi là pháp thì để mà hiểu được thì đương nhiên chúng ta phải biết đi sâu vào ngữ pháp của nó tại vì bởi vì sao rất là nhiều người á họ không thể nào dịch ra được họ không thể nào mà dịch ra được thế nào thế nào được gọi là dharma rất là khó cho những cái bản dịch khác nhau nên là họ vẫn để nguyên cái từ là pháp tại vì họ không biết dịch làm sao cho nó đúng trong tất cả những bản dịch khác nhau tại sao trong đó có Dhammayatana và đó là pháp xứ mà lại pháp ờ, pháp pháp giới rồi lại pháp và luật rồi lại niệm pháp vân vân thì những từ đó họ không dịch được nên là chúng ta phải học học về cái ngữ pháp nên là chúng ta sẽ hiểu rõ. Ừ. Yes, I Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của hành giả học Nguyễn. Kính mời Ngài cho con hỏi về sự thành tựu của xuất gia gieo duyên. Một vị tỳ khưu trên 10 hạ cho cư sĩ xuất gia gieo duyên tại rừng nơi đó không có chùa thì có thành tựu hay không? Nếu còn à, thành tựu, nếu không thành tựu thì cư sĩ có phạm tội chọn năm tướng hay không thưa Ngài? sa di đúng không? xuất gia xuất gia gieo duyên nghĩa là gieo duyên đây là xuất gia hành giả học nguyễn là xuất gia đây là xuất gia sa di hay là xuất gia tỷ khưu What I mean say đó in the case of uh, the lay devotee the layman he want to ordain in the one uh, monastery he ordained with the obachayo less than 10 wasa and also in that monastery doesn't have sima so in this case can his ordination be successful? But in this case, he didn't say that he ordained uh, as he ordained Samanera as a Samanera. Yeah. So in the Samanera, Samanera in that monastery, but in that uh, in that place, there are no sima, and also the upachayo is not qualified, less than ten vasa. Uh, so is that his ordination, his Samanera ordination, be successful or not successful? So Upajaya must have been water. Uh, so the teachers decide uh, if, if no ten wasa, so cannot be samnera. So once you know, you should ordain with one teacher. So who has ten wasa or more. mà trong trường hợp mà khi mà chúng ta biết rằng vị thầy đó không có đủ tiêu chuẩn, không có đủ mười hạ và không đủ tất cả những phẩm chất để làm thầy tế độ thì khi đó chúng ta nên tìm vị thầy khác mà để để làm thầy tế độ của mình. Yeah. Dạ. Yes, sir. So in this case, the, he if he happened to ordain already under that teacher, so it that consider can uh, can he be successful Samanera ordination? If happened, he didn't know. Yes cannot be successful. Yeah. Yeah. But only because of not knowing, because of not understanding, uh, you didn't have a stealing the mind. Nhưng mà nếu mà trường hợp thì cái sự xuất gia, sự xuất gia của vị sa di này sẽ không thành tựu, không thành tựu nhưng bởi vì đó sẽ không phạm trộm tội trộm tăng tướng bởi vì vì đó không có cái tâm trộm trộm tăng tướng nhưng mà nếu biết rồi thì phải ngay lập tức là phải phải xả. Yes, sir. Sadhu, sadhu. Uh, say that. So time is up say đó may say đó research for the sharing of Mary say đó idame bonyan idame bonyan bonyan nibbana sa kanyo pachayo mama punya bagam mama punya bagam sabba sadanam sabba satanam pajemi pajemi save Tê sa bê Samam Mê samam Punya bagam Punya bagam Bandu du, Sadu du, Sadu du, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk. And thanks, Bante, Pawada Damika for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma through Baok Sayagoji. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for our, your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayado đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân bàn tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Ba Ốc Sayaloji, những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Ba Ốc Sayaloji, Pháp để khể khinh an, thân tâm an lạc và mãi là bóng tuần che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư Tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.